Պետերբուրգյան Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չեղավ։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա կառավարության նիստում հնչեցրած հայտարարությունները ավելի շատ հարցեր են առաջացնում, սակայն քան պատասխաններ տալիս։ Ինչի մասին է վկայում սա։ Դե, գիտեք, Երակով պաշտոնական հանդիպում մենք գիտենք, որ հնարավոր չեղավ կայացնել Սանկտ Պետերբուրգում։ Այդ երկկողմ հանդիպումն էլ որ տեղի ունեցավ Փաշինյան Պուտին ոչ պաշտոնական բնույթ էր կրում, իսկ ոչ պաշտոնական հանդիպումները որպես կանոն հայտարարություններով կամ պաշտոնական ինչ-որ տեղեկատվությամբ պարտադիր չէ որ եզրափակվեն մանավանդ որ հետ հայաց որ նայում ենք տեսնում ենք որ այդ հանդիպումը առանձնապես արդյունքներ չի տվել չէ որտեղ գլխավոր արդյունքը կլիներ Միջանսկի բացումը։ Հետևաբար առանձնապես ասելիք չկա եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ավելի շատ հորետեսական ես կգնահատեի, քան հանդիպման ինչ որ տպավորություն, որը կարող է դրական արդյունքի բերել։ Հանդիպումից հետո արդեն Երևանում Փաշինյանը Մոսկվայից Լաչինի Միջանսկի փակման մասին բարձաբանումներ է պահանջում։ Այն դեպքում, երբ երկկողմ հանդիպման մեկնարկին Փաշինյանը նշել է, որ սա է քննարկման առանցքային թեման, ինչպես հասկանալ սա։ Նշանակում է կոմպրոմիս ուրիշ չի եղել։ Այսինքն, եթե նա այդ այնտեղ այդ հարցը բարձրացնում էր, ենթադրաբար բարձրացրել է նաև դրա նախորդին եւ Պուտինի վկայաբերմամբ երեքով են ոչ ֆորմալ հանդիպում ունեցել, այսինքն Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևը։ Նշանակում է, որ ընդհանուր հայտարար չի ձևակերպվել եւ ռետորական կարգով Փաշինյանը Երևանից հնչեց միայն, ինչի մասին խոսեց Սանկտ Պետերբուրգում։ Սա դա կարող է նշանակել, որտեվ նա ըստ ամենայնի խոսում է փակուղային վիճակի մասին։ Փաշինյանն ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը խորհուրդ է տալիս դիմել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի խաղաղապահ առաքելության միջազգային մանդատ ստանալու կամ այլ լրացուցիչ ուժեր տեղակայելու համար։ Որքանով է սա իրատեսական։ Գիտեք ինքը որպես գաղափար, ված գաղափար չի, բայց իրատեսականության գրեթե զրոյական ռեսուրսը, որովհետև արևմտյան խաղացողները չեն համաձայնվելու ռուսական խաղապահ մանդատին կարգավիճակ տալ, իսկ ինչ վերաբերում է բազմաս կոնտինգենտին, ոչ մի երկիր չի պատրաստվում այստեղ զորք ուղարկել բացի Ռուսաստանից, սա մեկ։ Ինչու՞։ Եվ շահեր չունեն այնպիսի, որ ռազմական կոնտինգենտի անհրաժեշտություն ծնի։ Եվ երկրորդը Ձեզ ինչ է թվում, որ Ադրբեջանը եթե հակադրվում է ռուսական զորախմբի ներկայությանը դերկաբաց պիտի ընդունի այլ երկրների խաղապաների ճիշտ հակառակը, եթե նույնիսկ նրանք ցանկություն հայտնեն, Ադրբեջանի ռեակցիան շատ ավելի ագրեսիվ է լինելու, քան ռուսական խաղապաների պարագայում։ Ամենակարևորը մակամտանգության խորհուրդը այսօր ինստիտուցիոնալ այնպիսի մեջ ճգնաժամի դեպքում մեջ է, որ չի կարող կոնսենսուսային որոշում կայացնել ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ, 10 ամիսների ընթացքում որևէ բանաձև չի կարողացել ընդունել։ Եվ մյուսը, եթե ռուս խաղաղապահների մանդատը չի երկարացնում բազմազգ ինչ-որ բան, կոնտինգենտ պետք է կազմավորվի խաղաղապահ։ Եվ ընդունենք նույնիսկ որ երկրներ կան, որ համաձայն են դրա համար առաջեշտ է տեխնիկապես զուտ, 2-ից 3 տարի ինչի ժամանակ մենք չունենք։ Հասկանալի է, բայց այդ դեպքում օրեր առաջ Հայաստանի խնդրանքով գումարվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ։ Հայաստանն այստեղ չի բարձրացրել միջազգային մանդատի կամ լրացուցիչ բնակիչ ուժերի անհրաժեշտության հարցը։ Ինչ է սա նշանակում։ Հրաշալի առիթ է, բարձրացվել էր, կար կոնսենսուս, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական եւ 10 ոչ մշտական անդամները ելույթներ էին ունենում, Լաչինի Միջանսկի բացման կոչ էին անում, օգտագործում էին Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, բոլորը գրեթե անխտիր, չէ՞։ Հրաշքի առիթ էր, որ Հայաստանը փորձեր այդ անվտանգության խորհրդի անդամներից մեկի միջոցով բանաձևի նախագիծ առաջարկել, ինչի չի արվել։ Չարվելուց հետո այսօր խոսել դրա մասին, չգիտեմ, ելի նույն քննարկումն է լինելու կամ չգիտեմ հիմա հնարավոր է կլինի նույնիսկ քննարկում կազմակերպել թե ոչ, հաշվի առնելով այս սուրբ ծննդյան ամանորյա տոները եւ այլն։